Hör nu på frihetens sång Ljuvlig som åderkolong lika lång som neapolitanska konservasbjusisceller Ner med allihopa som har pengar, ner med allihopa som har grängar Alla besuttna är bara ruttna, vi vill inte längre gå bara vara drängar Ner med borgarna och deras lagar, ner med gubbarna med stora magar Proletariatet, vi som känner hatet, vi ska regera, då ska vi kommendera ett upp Med Kalle bim bom bom, upp med alla bolsjeviker ut i rikedom Upp med lön för stackars fan fanimurarknot Upp på haltan upp, dagskrog alla grabbar på en gång Kommer någon, då är ju sällhetstiden kommer nog va Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land när som ifrån pol till pol hand i hand vi vandra och livet blir uppfyllt av kärlek och mat och alla blir härskare åtminstone blir jag Allting är dyrt vet ni väl staten och bankerna själv. Det är deras fel att ifall det smakar något så ger fan på att det kostar. Ner med priserna på ljus och gasen, ner med portona bara fasen. Riksapparaten, ner med den staten. Tio lock om året kan man nog för populasen. Ner med tullarna på cigaretter, ner med spårvagn som är bussbiljetter. Hyran och skatten, ner ur katten, även som ratten och supen ut strupen. Och upp med 20, 30, 40 liter på var bok. Ja, upp med litrarna på borden på varje krog. Upp med räntorna på det som man ska spara på. Upp med lönerna! Hallå, alla med på en gång! Kom along! Då är ju sällhetstin kommunova. Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land. När som ifrån stol till stol vi kan gå och vräka oss och livet blir ljuvt bland karater och fat och alla blir hetare åtminstone blir jag